sallam, molimo Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti nama, našim roditeljima, našim bližnjima i svim muslimanima muslimanima. Molimo subhanahu wa ta'ala da ovo sjelo je ovo druženje učini od onih sjela na kojima će da on subhanahu wa ta'ala oprostiti grije i molim ga subhanahu wa ta'ala da nas okupi u džennetu kao što nas je okupio ovdje na Dunjalu. Amin. Na samom početku moram vam priznati da poistino Allah sve svedok veliko mi je zadovoljstvo i drago mi je posebno doći ovdje kod vas. Jer ono što vi radite je nešto veliko. I po meni ste jedna od skupina na našim prostorima koja je svoju ozbiljnost u islamskom radu iz dana dokazala. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da na tom i da vam lakša da budete ako Bog da izdano dan sve bolji i bolji. Allah sve draži i draži. Ono što bih htio večeras da podijelim sa vama, više kao podsjećanje, jer vjerovatno većina onoga što će se reći su stvari koje su vama manje više poznate. Ali ćemo i pokušati da samo poredamo, da stavimo jel, svaku od njih na mjesto da bi napravili jednu cijelinu. Jedan vremenski period imao sam priliku da mi bude povjeren projekat izdavaštva. Ja, gdje je moja obaveza bila da pripremim knjigu da se štampa i između ostalog distribucija literature. I ono što sam mogao da zapazim, a možda ste i vi kroz ovdje vaš ja, džemanski rad, pogotovo braća koja su bila zadužena za, ajde da kažemo, tu distribuciju prodaje te literature, jeste da su dijela, recimo kao Letuguj, možeš biti najsretnija žena i tako dalje, znači ti naslova i kako bila prodava. Sjećam se jedno vrijeme da, da je vrlo teško se moglo naći za knjiga na tu. Ovdje se postavlja jedno pitanje. Zašto? Mi imamo puno dijela od šeha u temelju od Ibn Kajima. Temeljna dijela. Zašto su dijela jednog savremenika koji živi u današnje vrijeme bila puno više tražena, interesantnija od dijela jednog šeha Slavovi u tu vidimo, ajde da kažemo, jedan išaret, da mi ljudi volimo stvari koje nam govore o optimizmu, a o tim dijelima je baš spomenuto. Vi kad otvorite to dijelo, ne nađete nešto što niko nikad nije do sad rekao. Tako, to su uglavnom stvari dosta poznate, samo su poslagane. Kada otvorite tamo knjigu koja govori kako biti sretan, uspješan musliman ili muslimanka, naćete stvari koje već mi znamo, ajte i hadise koje smo mi uglavnom čitali kroz drugu literaturu, ali su ona samo poredana na jedan poseban način i daju nam određene išarete koje mi nismo možda dotak primijetili. Jer mi ljudi u prirodi volimo da govorimo o lijepim stvarima. I volimo da govorimo o uspjehu. Volimo da govorimo o onome što nas čini sretnim. E to je ono što ja želim da podijelim I mislim da ove stvari i ova tematika treba da bude prisutna u našem svakodnevnom životu. Da o njoj govorimo, čitamo i da se to na nama vidi. Jer ako ima iko preči da bude optimista, to je musliman. Ako ima iko da teži ka uspjehu i na jednom i drugom svijetu, to je onda musliman. Ako igdje ima optimizma, ima ga u Kur'anu sunetu, Allah u životu Allaha u njegovim postupcima. I svakog detalja njegovog života tu možemo čitati. Sjetite se situacije Hendeka i straha i tegobe u kojoj su bili muslimi. Čak da je Allah poslanik sa svojim izašao sa njima da se priprema za bitku. Šta obećava tada Allah poslanik Šta obećava muslimanima? Obećava im obrok, dva, tri, obećava im kišu, obećava im imperije. Imperije! U toj situaciji. Zar treba veći dokaz kako je Allah se širio i živio Naravno, mi muslimani kad govorimo o uspjehu, govorimo da u dva segmenta uspjeh kad je u pitanju ahiret i uspjeh kad je u pitanju dunjava. Naravno, kad je u pitanju ahiret, jednostavna pravila nam i upute nam daje Kur'an. Kad aflaha men seka, jer uspio je onaj samo ko očisti dušu. I se pripremi za ahiret. Jednostavno. Jednostavno i uspije za je dosta vezan za dušu i odgoj i čišćenje duše. Jer tijelo, možemo reći, jedna samo uniforma. I ono je živo dok ima duše. Kad nima duše, ono je mrtvo i postaje zemlja, odnosno ono od čega je i, i stvar. Naravno, ono o čemu ja večeras želim da se baziram, jel? I da više govorim jeste uspije još na ovom svijetu. Islam nije zanemario ni jednu ni drugu. se na svijetu, nemoj zaboraviti svoj dio. Allah kome povjerava i koga namjesnicima stavlja na zemlju? On koji će uspostavljati namaz, koji će uspostavljati pravdu. Ako može preći i biti u koje preći ili ima, ali sem muslimanu da je tako. Iščitavajući literaturu, možete primijetiti da se spominju četiri bitne stvari kad je u pitanju uspjeh na Prvo, možemo reći ti. Znači svako od nas. Drugo, jeste vrijeme. Treće, jeste planiranje tog vremena. I na kraju ostaje četvrta stvar, a to su ljudi oko nas. To su četiri bitne stvari ti kao osoba koja razmišlja o tvoje vrijeme, tvoje iskorištavanje, možemo reći ovako vremena. I četvrta stvar, ljudi ili skupina u kojoj se ti nalaziš i u kojoj se krećeš. Sve su ovo bitne stvari koje nas vode ka uspiju. Mi ćemo ukratko govoriti jednu po kad govorimo o izgradnji ličnosti, upotpunjavamo upotpunjavanju, tako. Allah poslanik sallallahu sallam u jednom od hadisa nam da Allah voli roba koji kada radi neki posao da ga upotpuni. Kada radi neki posao da ga upotpuni. Ovdje nije rečeno bilo koji posao, samo koji važi za direktora, za predsjednika, za kadiju, za sudiju, za sve pa i onaj koji mu je dato da čisti ulicu. Sve. Bilo koji posao. Kako se mi lijepo osjećamo, ali tako kad stanujemo u ulici gdje prolazi ljudi koji rade u preduzeću koji je zaduženo za čišćenje te ulice i koji obavljaju svoj posao lijepo. Pa ti ustaneš ujutro, sve fino, oni otpaci sakupljeni, motore, pa redemo zagreb počistiti Banka pa kad, ga pošalju na taj teren, on pokupi sve što, što smeta. Primijeti se. Mi kažu, maš ovaj sam stvarno, ili ovi ljudi stvarno radi svoj posao. Hajde da kažemo, znači, kad je u pitanju neki posao koji je možda u zajednici gleda se to sa nekakvima, hajde da kažemo, da je na nekakvom nižim nivou. A sad da ne govorimo o nečemu što je bitnije i važnije. Gdje se danas leže najveći problemi našeg društva. Leži onome što je Allah poslanik ja najavio već da će se desiti. A to je da će doći vrijeme da će nepodobni, odnosno da će nesposobni ljudi zauzimati funkcije. to danas ima. Tako. I vi dođete do osobi da li je u pitanju administrativni radnik od koga vi treba završiti završite ili bilo ko. Vi dođete njemu i on ne zna da vam kaže šta treba da uradiš onda te šalje jednom, ona te šalje drugom, pa te šalje trećim, pa te šalje četvrtom, pa ti možda pet ili šesti put se vratiš onom i on kaže, a jes kod mene. Nakon što skonta. Odnosno, nakon što ispita teren da nije možda slučajno neko drugi. Pa kad su te svi odbili, znači sigurno je kod mene, ne ima nikakvog drugog više. Znači, govorimo o svim stvarima. O svim stvarima. Kad radi posao, da ga upotpuni. Koliko puta nam se desi pokvari sa auto ili osjetite da ima kvar na auto, odete na i on samo onako na ovo promijeni i ti baciš dvije, tri je, promijeniš ono isto. Promijeni, promijeni. Ti baciš brdo para, a ne popraviš. Šta je problem? Problem je što ne radi svoj, svoju obavezu kako bi trebao. Isto tako, znači kad smo u pitanju mi sami kao ličnosti, kao ljudi, sami sebi treba da postavimo pitanje šta znam i koliko ja vrijedim, da li ja postojim ili da li u meni ima i, jedan, i, i, i, i koji postotak samopouzdanja, da li sam ja jaka ili slaba ličnost? Da li sam ja pripremljen da izađem među ljude, da privatim obavezu i tako dalje? To svatko sa sobom može da raščisti. Postoje te testovi koji vam mogu dati naznake. Ali vjerujte, istinski se čovjek mijenja i popravlja kad on to želi unutra u sebi. Neka drugi hoće. Drugi te mogu tjerati, ali ti ćeš biti po njihovom sve dok moraš. Dok moraš. Onog trenutka kad njihove ovlasti prestanu ili kad ne mogu više da te sili, ti ćeš onda poslom. Međutim, izgrađena ličnost, jaka ličnost, neće gledati da li ga neko tjera ali ne tjera. Znači, težit će ka nečemu što je pozitivno i što ga vodi, hajde kažemo ka uspijenu i onome što, što će mu učiniti život njegov ljepšim i bolji. Druga stvar je vrijeme. O vremenu, ja mislim da smo slušali, čitali dosta toga. Ali evo opet ćemo se posjetiti. Poznata sura Velasr, za koju imam šafija kaže da je Allah samo objavio ovu suru ljudima bi bilo dobro. Po vremenu. Vat duha. Na dosta mjesta Allah se pune vremena. Što govori je o njegovoj važnosti. Allah u 7.7 na zemlji kaže koristi pet stvari prije pet, pa kaže život prije smrti, slobodno vrijeme, prije zauzeti se zdravlje, prije bolesti, prije prije mašta i slobodno vrijeme, tako prije, prije zauzetosti. Zatim dvije stvari kojima ljudi su nemali, zdravlje i slobodno vrijeme i to je u hadisu pominuto. Jedna izreka kaže smrt je sigurna, ali nije sad ili njeno vrijeme nepoznato ljudima. Smrt će zadesiti nas. Međutim, kad mi ne znamo. Zato nam je uputa dolazi i savjet i me za se Radi za, na dunjalku kao da ćeš na njemu ostat nema kraja. A priprema se za ahiret kao da ćeš otići sa njega sutra. Dalje, Allah sve kaže kada bi nekog zadesilo, je, da vidi da nastupa sudnji dan, a u ruci mu vočka ili satnica. Šta treba da uradi? Da je slomi baci? Ne, da je zasadi. Pa dobro, kakva je korist? Sve odlazi. Sve nestaje. Ali ne može da ti kaže, treba radi. Isto tako, kad je u pitanju slučaj Marijeme koji se spominje u Kur'anu, u Fesiri kažu, zašto Allah, trudnici, ženi, je žena, porađajni, bolovi, šta može, šta je njoj da Ima li ona ikakvi snage da bilo šta uradi? A opet Allah kaže, naređuje da zatrese šta drvo. Zašto? Kažu mu Fesiri, da ne bude džaba, da ne spadaju podavi džaba, pa makar ti eto gurni ono drvo, znaš da ne ima nikakve koriste, ali eto ti od sebe daješ maksimum. E to je ono što nama danas treba. Znači ono što ljudima danas treba jeste da daju svoj maksimum. I vjerujte, kogod je uspio da da svoj maksimum, Allah mi dao rezultate. Mi vidimo danas da čak te rezultate vidi ljudi koji se ne oslanjaju na Allah, koji čak i ne vjeruju Allah, ali daju svoj trud, pa i na Allah da rezultate. ovaj život ima pravila koja Allah ostavio. Ovaj dunjalu ima nekakve šartove na sebi. Moraš mu dati maksimum da bi dobio malo. Moraš raditi puno da bi dobio malo. Dženet je mjesto gdje se ništa ne radi, a dobija sve dunjalku nije tako. I te stvari treba da čovjek razjasni sa sobom. Treba da razjasni sa sobom. I nama jasna mi te veku, jasno su vam i pravila i osnovna sam i da Allah. Međutim, sve to ima svoje nekakve uslove. Da bi čovjek postigao i napravio nekakve stave. Evo recimo, jedan jednostavan matematički primjer. Da vodimo brigu jednom satu dnevno, da ga iskoristimo. Koliko je to sati mjesečno? 30, je tako? Jedan sat. Mjesečno. Jedan sat dnevno da vodimo brigu o njemu više od jednog dana. E sad zamislite, da iskorištavamo dva sata i da provedemo, da vodimo brigu samo dva sata dnevno da budu kako treba. Tri. Jedan sahat dnevno su dvije sedmice, pol mjeseca godišnje. Nisu tu male stvari. E tako danas ljudi računaju. Jedan sahat. Jedan sat dnevno povedeno za Allah, provedenu za Lavu u knjigu. To je više od jednog dana mjesečno. Zar to nije uspio. A mi ćemo provesti sat sjedeći pijući kavu. I nećemo osjetiti da je prošlo. Tako. Svima nama proleti svaki dan, nije jedan sat. Ako ćemo ruku na srce i puno više od toga. Ali jedan sat proveden, evo uzmijemo bilo šta, jedan sat uz Allahovu knjigu, jedan sat uz šta ja znam, što danas kažu stručno savršavanje, jedan sat uz, šta ja znam planiranje, jedan sat bilo čega. Jedan sat posjeti roditeljima tebi, koji su blizu. Više od dana provedeš. Hajde. I tako dalje, i tako dalje. Bilo A da ne govorimo, znači, o više toga. Da ne govorimo, recimo, o slučajima kad ljudi nauče jedan strani jezik čekajući bus po autobuskim stanicama. Studira, radi neki posao koji putuje. I mi, hvala Boga, mi u Bosni, kako imamo precizne autobuske linije, ko putuje u jednom pravcu pa čeka i tamo vamo slobodno može računati pola sata, sada će izgubiti. E zamislite sad vi svaki dan pola sata da vi uzmete recimo nešto da učite. Svaki dan. Znači slučajevi istiniti događaj. Gdje osoba nauči strani jezik, ponese priručnik i fino lijepo. Na autobusku stancu čeka, bus čeka, nebitno. Otvore ovu uči pravila, uči dvije, tri riječi, stigne buz, zatvori, kupi svoj to. Nauči se. Sad, jel, primjera koga, ali govori vam znači onako uopšteno jedna pravila. Dalje, treća stvar, mi smo rekli iskorištavanje ili planiranje vremena. Ono što je vrlo bitno. Vratimo se na, na, na islamske neke principe. Pet namaza danas. Jel nam to govori o jednoj vrsti planiranja dana? Koliko smo mi puta bili u situaciji da kažemo, ne kažemo naćemo se u tri sata danas, ne, naćemo se na ikindiji. Jer su to termini. Vidimo se ko se saba Termini. Jesmo često puta sebi rekli, dobro, ja danas nemam obaveza od, od akšama do jacije i sjedim učim Kur'an. Ili od akšama do jacije idem da obiđem roditelje. Jesu to termini? Jel nam to govori o planiranju našeg vremena. Jer mi smo tašno rekli od akšama do jacije, tašno znamo koliko vremena. Postoji jedno poznato pravilo 80-20. Kažu, da 80% vremena ljudi potroše da ispune 20% svojih obaveza. E sad, možete zamisliti koliko ima gubitaka u tome. A opet se vraćamo na važnost vremena. Izreka kaže, ako ne planiraš jel, i ne razmišljaš kako da iskoristiš svoje vrijeme, sigurno planiraš sebi za neuspjeh. Isto kao što, što danas kažu, nebavljenje politikom je politika, tako? nebavljenje politikom i politike, jer ti puštaš prostor da se bavi politikom onaj koji možda ne zaslužuje. Ili nebavljenje društvenim problemima jer isto tako, znači suprotno baviš se, ali kako se baviš? Zato što pustiš da se društvene probleme rješava neko ko možda ne treba da ih rješava i koji je najmanje zaslužan da ih rješava. I mi se danas često puta zapitamo zašto je ružna slika recimo ovaj, u javnosti o, o islamu i muslimanima. Onda opet kad se vratimo i kažemo ajde vidimo kojeg mi muslimana imamo dobrog novinara, oštrog pera koji zna odgovoriti. Ne možemo ga lako naći. Kojeg muslimana imamo koji je sposoban sutra da otvori jednu televizijsku kuću koja će biti objektivna i prenositi istinu islamu i muslimanima koji će novinar biti spreman da napravi prilog i tako dalje i tako dalje. Nego mi popne se jedan nesposobnjaković, eto nekomu dao prostora i on pljuje, priča, može pisati, raz, šta god hoće. Nema mu odgovoriti govoriti na to. Može izaći u televiziju, pričati, pljuvati šta god hoće. Ne imamo čime da mu odgovorimo. Zato što ne imamo, nismo napravili sebi prostor I tako dalje, i tako dalje. Naravno, kad govorimo o planiranju, jel, raspoređivanju svog vremena, ovdje je vrlo, vrlo važno, ulogu igraju, u našem životu. E sad, kažu kako da znaš jel' ispravno postupaš, jel' planiraš svoje vrijeme, to jednostavno može olakšati nekoliko pitanja. Da pitaš sebe gdje sam sada, jel, svoje, moje stanje, kako je moje stanje, da sam sebi odgovoriš, jel, ko si, šta si, gdje si, gdje želim da budim, šta je moj cilj, koje su moje želje u budućnosti, kako to postići, ja želim da budem to, ali kako? 1, 2, 3, 4, 5. Treba da je uradim 1, 2, 3, 4, 5 da bi uspio, da bi postigo ono što, što želim. Šta mi je na tom putu potrebno? Koliko će me to koštati? Koliko će mi uzeti vremena? Šta treba da uradim? Šta treba da se pripremim? Kako da znam da sam to ostvario? Jel na kraju da sumiram sebi, jesam li uspio ja u tom ili nisam? Ovo su jednostavna pitanja, svako može sjeti sa sobom i, i postaviti pitanje odgovoriti se. Ne mora, ne trebamo niko drugi. Jesam li ja korak ispred ili je korak nazad? Stagnacija u teoriji postojala, u praksi nema. Danas pogotovo. Ti ili napreduješ ili nazaduješ. Danas su, <laughs> sjećam se prilike kad sam <clears throat> spomenuo pa komentar je bio kad je to i za mene pravilo džungle, ali to je tako danas, ili gaziš ili te gazi? Znači nije bukvalno, ili ti udaraš ili te udar, ne, ne. Ili ti pričaš svoje ili tebi pričaju. Ili ti furaš svoje ili tebi fura neko. Znači to je tako. Nema trećeg stanja. Nema ja sam iskučen, ne, ne, ne. Danas, danas, ne možeš pobići od zla, te na vrh Poslanik samo sam spominje situaciju da će doći vrijeme kad će najbolje biti jel, uzeti stado ovaca i otići u planinu. Danas nemaš ni to. Jel tako? Uzmi stado ovaca i otiđi u planinu. Počeće će kopati oko tebe, šta radiš gore? Da ti nešto ne spajaš, ne praviš, ne izmišljaš. Ima li neko s tobom? Gdje pare od toga idu? Kome si prodao ovce, jel tako? Ovo je realnost, braća. Govorimo, pazite, nemojte da govorimo o nekim situacijama, jel, lijepo je slušati o vremenu Ashaba, o vremenu Tabina, ali mi trebamo da govorimo o našoj stvarnosti, jedno su naše želje, a jedno su naše mogućnosti i stanje i realnost u kojoj živimo. Mi moramo napraviti nekakve smjernice sebi koji, se, koji su zasnovani našoj realnosti. Na našem stvarnom životu nemojte da budemo niti u oblacima, niti kilometar ispod površine zemlje. Da, da budemo na zemlji na kojoj jesmo i da razgovaramo stvarno stvarima jesu. Danas ne možeš ni to uraditi. Ne možeš se skloniti jer ono dođe po tebe, zlo te nađi. Znači ti ne možeš imati treće stanje i biti neutralan. Ne možeš. Ili će pobijediti ono što neko želi da pobijedi, ili ćeš ti ustrajavati jel, ovaj, na svom putu, znači, ovaj, i ne dat se. Što bi rekao, jel, onaj narodnim jezikom što bi se Stavit na papir šta ja želim. Kud mi idemo. Koji su koraci koji treba da preodzimimo. Znaš. E tu je fazo ono što mi često puta, ono što bi rekla Arap al Ajde šta bilo da bilo, da I onda, nakon pet godina, bub, desi nam se nešto. Šta je se desilo? A ljudi prije pet godina stavili na papir šta će I napravili korak 1, 2, 3, 4, 5 i onda došli ti do kućnog praga. I onda ti prosipa lafinu pred tvojom kuću i u tvojoj kući. O nekakvom jel, životu, napretku i modernizmu i tako dalje. Četvrta stvar su ljudi oko mene. A to kad kažemo ljudi oko mene, što, kad se tiče samog nas ili samog mene, tu je pod broj jedan, znači sposobnost komunikacije s ljudima. E tu se otvara, otvara prilika svakog od nas da pozitivno prezentira islam. Mi imamo dovoljno smjernica, ono što danas ljudi izučavaju, što ljudi napravili su nauke čitave, fakultete otvorili koji govore i učekljude tome. Mi imamo sunet Allahu poslanika Jednu jedinu stvar, jednu lahku stvar. I to ćete naći u pravilu kad govori jel stručnjaci u menadžmentu. Jedna sitnica osnije. Koliko čuda čini. Tako jednostavna stvar čuda čini. Za Allahu poslanika kažu da ga nikad nisu vidjeli, a da nije bio nasmije. Može li vaš moj ili bilo čiji komšija povjerovat priči o nekakvom, nekakvoj hodajućoj bombi, on te nikad nije vidio, a da nisi nasmijao. Nema šanse. Nije mogu filovat, ali on tebe vidi, bolan, i svaki put kad te vidi ti veda fin. Zamislite vi sami, mi smo možda u situaciji, to se možda nama danas dešava, imamo dvije radnje jednu pored drugi. I mi redovno idemo u jednu, zašto? ono prijatno da nekako dočeka i bujru mi šta se trebali. Ista stvar. Možda nam je jedna od njih bliža, ali mi idemo baš ono. Zašto? E to je ono, ako mi volimo, zato kažu, čovjek je biće poput tebe, što ti voliš, vole i ostali ljudi. Ako ti voliš vidjeti vedru i nasmijanu osobu kad je susretniš, znači ljudi voli da vide i tebe tako. Isto tako, znači, to je vještina vještina. Poslani selam govor naziva sihrom. Sihrom. I mi vidimo danas, čudimo se, kako ljudi četiri godine kukaju na pojedine ljude u politici. I opet dođu izbori i opet glasaju za njih. Što? Priča. Priča. Kad izađe i on priča, on gleda u njega ko da je usto djed došao kojeg nije vidio 50 godina i stao pred njega i sad mu drago što ga vidi pa ne bi smeto očiju sa njega. A gleda u njega. E to je ona stvar. Sihr, poslednji se nam kaže sihr. Je li problem malo učiti? Kako da lijepo priča? Nije. To nam treba. Treba nam u našem svakodnevnom životu. Zamislite ako vas ili sve nas, ljude upamti, ljude u našem komšiluku, ljude u kolektivu kojim radimo, u firmi, upamti nas čovjeka koji svojim otvorenim licem, svojim lijepim izgledom i svojim lijepim ponašanjem, lijepim govorom ne ostavlja negativan trag. I kada nakon nekoliko godina kažu ja o tebe nikad ružne stvari nisam čuo. Zato nije uspio. Danas je puno lafine filozofije. Ljudi su siti toga. Ljudi hoće i Sada je vrijeme da ljudima govoriš o islamu djelom. Ovdje se postavlja jedno pitanje. Kako da neko prihvati od nas da je islam dobro, a mi mu samo pravimo problem. Kako da roditelj prihvati od kad mu govori da je islam došao dobrim, a on mu, kako se je ukrenuo islamu, samo probleme u kuću donosi. Pazite, nisu stvar razumijevanje, on te ne konta pa ti njemu objašnjavaš, Jer ti mu samo praviš problem. Ti samo gori iz dana u dan, sve teži za komunikaciju. Ne može čovjek, nema naša kako da ti pristupi, traži nekog lijevog da s tobom sjedi da razgovara, ne može da razgovara sa svojim sinom. Ja sam imao takvih situacija. Otac zove nekog da sjedi, ne može čovjek da razgovara sa svojim sinom. Ne mogu da razgovaraju. Nije to stvar, ne mogu da se dogovore oko jedne stvari. Ne može on da skonta, ima problem. Ne može čovjek da sjedi i da razgovara sa svojim djetom. Kako da on i da shvati da je sam? Ili bilo koliko nas? Mi znamo da je Allah posljednje kad je upitan oholosti pojasnio da su oholost dvije strane. Odbijanje istine i omalovažavanje ljudi što je jedan od velikih problema danas kad je u pitanju odnos među ljudima i Ono ja sam neko, a ti si nešto manje. Često puta obraćamo se prema, pojedinci se obraćaju prema ljudima kao prema predmetu. Tu insan ima dušu koliko god da on ima para u džepu i kako god da je obručen i koliko god i gdje god živi tu insan ima dušu se osjećanja i on voli da čuje da mu kažeš lijepo, i teško mu kad ga Ima svoj nekakav bonus. To je jedna, recimo, vrlo bitna stvar. Uzmimo, recimo, brak. Najčešće problemi danas u braku nastaje zbog čega? Ako analiziramo. Nije zbog materijalnog stanja, nego zbog loših komunikacija odnosa žena može što što ne trpi. Da je vrijeđaš svaki dan. Da je govoriš uze stvari. Da je ubjeđuješ. Da je ništa. To ne može Umu Selema, kada je jedne prilike pitala oposlenih sebe, a Allah će. šta će biti sa ženom koja je na Dunjavu imala više muževa? Ako se desi da oba dvoje uđu u dženet, s kojim će biti, odnosno da uđu svi u dženet, i ona i oni njeni, jel muževi za dunjanka, s kojim će biti u dženetu? Jel odgovor s jačim, sa bogatim, sa ljepšim? S onim koji je najljepšega plaka. Vjerujte, svako, ja kažem, svakom od nas, svako od nas danas može da poziva islam. Ne mora biti niko, kako mi kaže narod, posebno Tvoj lijep postupak prema ljudima je dovoljan. Zamislite službenika koji stoji iza šaltera i svako komu dođe lijepo ga prihvati lijepo mu objasni, lijepo sa njim postupi. Pa kad dođe onaj djedo koji ne čuje, on mu objasni. Kad dođe njena koja se ne zna potpisati, on joj kaže šta će da uradi. Pa nekom objasni i ponovi pet puta i nikad ne osjeti se na njim da mu je to teško. Kakav će utisak ljudi steći? E, to je ono što danas je malo, a puno znači. I gdje imamo prostora da sve one predrasude koje imaju od muslimanima razbijemo, da sve one predrasude i loše stavove o islamu uklonimo, da ljude približimo islamu, što nam je u stvari naj cilj. I što svi možemo svako od nas ne treba ljudima ni plavo citirati ajete i hadise. Doće vrijeme kad će on sam to tražiti. Sjećam se jednog slučaja gdje je bio problem kod jednog brašnog para. Imali su problem sa roditeljima od sestri. Ja, provokacije, tako dalje, kad god bi oni došli, tako dalje, u goste, ja. I tražili su savjet. Ja sam rekao jednu stvar. Nemojte im dersiti. Budite fini prema ti posjeti svoju majku, poizmeti je, počisti je, ako možda donesi joj hediju, ako otac izvadi da pije, fino mu reci, hvala mi ne možemo sjetiti izađite. Nazovite ih, pitajte ih kako ste, šta ste. To je vaša dana. Poizmetite im svoje moći. Nemojte im fetve halal haram. Samo je par mjeseci prošlo stanje se promijenilo za 180 stepeni. Za 180 stepeni. Teško je roditelju da čuje od svog djeta. A, ja, ja, ej, nemoj to. E, ovako hoćeš sad. Teško je. Koliko god da je on spreman, teško je. Ali pusti ga da on sam prevaziđe to stanje. Isto kao što kaže, jel tako, onaj, jedna poslovica kaže, nije pravi uspjeh da voliš, pravi uspjeh je da budeš voljen, da budeš omiljen, drag. Mi možemo sad sebe, jel tako, mi možemo voliti nekom dragu stotinu ljudi, naviknu se na to i natjerat se, vježbati se na to. Ali pravi uspjeh kad ti budeš omiljen među ljudima i kad se obraduju, kad god te vidi. Allah poslanik sallam je imao lijep, lijep odnos i prema ljudima i životinjama, pa čak i ona palma koja je plakala kad je poslanik sam dobio Minbersa koji je držao predavanje, prema njom se lijepo hodio. I ono što bi na kraju insistirao, odnosno jel podvukao svima nama, a hvala Bogu to je kod vas prisutno, jeste da Islam u svakom pogledu kad je u pitanju uspije, odnosno i svako stanje potencira na na tim. Danas to kažu timski rad. Pet vakata okuplja zajednicu. Jedan namaz. Isti namaz koji provedeš, klanjaš ga na isti način, provedeš u njemu isto vremena. U zajednici je vrijedniji, u džematu je vrijedniji od, od pojedinačnog. Kad dođeš u džemat 27 imaš. A isti namaz, kod kući ga isto klanjaš. Ništa kraće ni duže. Možda ga i duže klanjaš nekad. Ali kod Allaha ona je u zajednici vredniji, sve isto. Namaz, a da ne govorimo o ostalim stvarima. Ovo je nekoliko stvari koje sam ja htio ovaj, da podijelim sa vama. Nadam se da, da nisam odulio. Na kraju molim Allah subhanahu wa ta'ala da, da nas učesti na putu Islama, da nas pomogne i da nas učini od onih s kojima Allah subhanahu wa ta'ala Amen.